nagi 60 kilometroin en la maro. Quardec nau iara brasilanino plenumis en januaro 2012 quar mal novan desiron. Si sen halte trairis sesdec kilometroin en la maro dum dudec tri horoi. Tio ocasis proxime alla mar bordo de la Brasila urbo Salvador, ce furbo de stato Bahio. La exterordinara atletino estas Alessandra Penariol Melo, patrino de du adolescantoi, quiui sur barco accompanis sian nagiadon, cae crie antauen pushadis sian panion per stimulai vortoi si candidatigis alla Monda Libro de Recordoi. Si estas la unua virino quio successis lauiri tion specifan mar voion. Crom la granda besonata forto, Alessandra alfrontis neatenditain defioin. Si devis trairi a masson da medusoi, cae citiui estagioi eligas chemiajoin, quiui vundas tiuen quiui tusas ilin. Ne si ricevis plura in dolora in lesoin sur sian hauton. Tamen, si ne povis haltigi sian nagiadon por mildigo de la doloro. Si prenis medicamenton, trinkis aquon, cae englutis vitaminoin, sen haltigi sian nagiomovoin en tia spezza de fio, oni appena o permessas iom da flossado cun la ventro turnita supren. Alessandra sin trainis dum du iaroi por plenumi sian long distanzan nagiaton. Tamen, si practicas nagiadon ec de sia infanaggio. Sia a patro esses profesia nagisto si nascidges en San Paulo, urbo for de la maro. Seque, comence si nagiadis en bassenoi. Iela agio de dudec unu iaroi, si translocidges al Bahio, cae ec interesidges pri nagiado en la maro. Iom post iom, la distanzoi en la maro crescis al plurai kilometroi la afero transformigis en passion. Si diris, nagi en la maro estas pli facile, char la salo faciligas la flossadon. En nagi baseno la aquo estas pli pesa, cae oni devas usi pli da forto. Cae in la maro oni devas consideri la taidon cae la aquo fluadon por faciligi la nagiadon. Ciui faculoi pri medicino de sporto, unu anime indicas nadjadon kiel unu el la plei sanigai e corpe exerzoi. Di movas prescau ciuin muscoloin in sen forte frappo cae cai e movoi. Ancau infanoi devas esti stimulate al nagiado ec en la maro. Existas facai instruantoi pri mar nagiado por infanoi. Compreneble, ne estas necese imiti la recordulinon Alessandra. Moderai, constantai, regulai cae plesurai corp exercioi estas la plei favorei al la Roma sano.